Але я від себе в шкурі містера Філамарша. Марша. Лорд Дамбо мав закраще втекти, щоб не спокушати себе інших. Містер матрос, ви вважаєте, що він би зважився переступити через оту межу? Кохання додає людям зваги, сказав Булат, іноді розпачливої. Тільки навіщо ви переказуєте мені подібні плітки? Казімежа Потоцького це не образило. Я за фахом пліткар, пане Булате. Матрос аж стинувся. Останні два слова Потоцький вимовив по-українському. Але в цей час Нансен зупинив собак, і реагувати було зовсім ніколи. Чортів білий собак, пояснив Нансен причину непередбаченої зупинки. Білий не хоче тягти а всі зляться на білий. Собаки лягли на сніг. Однак тут таки посхоплювались і почали гризти білого. Нансен їх на силу розняв. Рудий ватав в пірі, а за ним і решта собак. Гаспораз озиралися і шкірились на білого. Нансен довго терпів, а тоді знову спинив запряг. Отчепивши білого з головної посторонки і взявши його за карк, він почав його шмагати кінцем короткої посторонки. Білий жадібно скавучав, а ватанг пірі та інші собаки, чемно повсідавшись на снігу, пильно стежили за екзекуцією, мов глядачів цирку чи кіно. Нарешті ескімос облишив білого і прищепив на місце до загальної посторонки. І коли скомандував Уіт, запряг весело й дружно рушив. На білого більше ніхто не гарчав, а під час привалу пірі підійшов до нього і доброзичливо обнюхав. Зовсім як у людей, сказав Жак Антуан і чомусь трохи сумно посміхнувся. Мосьє Нансен добре вивчив психологію собак, а я навіть людську не завжди можу збагнути, зітхнув француз, хоч вона часом примітивніша за собачу. Його поглядів ніхто не поділяв, а Жак Антуан мав на думці щось дуже конкретне. До мису Весткап вони, звичайно, не дійшли, хоч їм сприяла погода. Матрос тримався напрямку не на самий мис, а до його основи, де вони колись піднялись на бар'єр. Колесо сонця давно загрузло в землю по саму ступицю. З рябих верхів краулю віяв пекучий стік, ноги нестерпно мерзли, дарма що унти були з подвійної оленячої шкіри, шерстю всередину і наверх, а ще по дві пари вовняних шкарпеток. Термометр показував мінус 27. Невірогідно мало. Але Булат наполіг зробити викопи для наметів. Лопати їм дав Наріта Сан і тепер шестеро довбали порівняно м'яку фірнову кригу, а Нансен копав траншеї для собак. Роботу закінчували під шаленим вітром, ставлячи намети майже впритул один навпроти одного, навчені гірким досвідом лихих днів, і тільки не позалазили до наметів та зашнурували двері, як з південного полюса налетів шквал. Намети лише пружно вгинались, у полярників було достатньо часу та харчів. Собак вони теж устигли прихистити і тепер спокійно мостилися на ніч. Коли б тільки завтра видався добрий день, поки що не маю підстав нарікати на Бога, сказав австралієць і з головою сховався у свій мішок. В цьому наметі було четверо Булат, Потоцький, Макмілан і Раймон. У другому лишилися Нансен, Дон Фернандо і Жак Антуан, хоч не було виключено, що ескімос побоїться залишити собак самих, візьме мішок і вляжеться в траншеї. Випивши належні йому півбляшанки згущеного какао з молоком, Булат прислухався до завивання бурі і згадував минулий і позаминулий дні. І чомусь перед очима раз по раз поставав на наріта, вуста якого ніколи не сходились на зубах. А потім Булат згадував Хоцудая – це вузеньке коло думок обов'язково замикав Хоцудай. Здавалося навіть дивним. Цей чоловік спочатку ставився до земляка, мов до давно небаченого рідного брата.